glifozat eta glifozat. Nola ez dakizuela zer den hori? Monsanto ezagutzen duzi berdin? Hmm? Monsanto... Eta berak sortu molekula magiko horrek, belar zikenak sotzitzen ditu, soki. Eta bere ingurukoak ere egean, baina norandik erabiltzen da. Bai, nola ulektarazi ze pozoina den hori? Nola esplikatu amargaren aldikotz, ene etxeko jabeari, ez dutala nahi, bere baratze zainak produktu hori bota dezan ene etxearen aintzinera. On utilisait toutes sortes de poisons agricoles, mais surtout du glyphosate. Je suis dans cet état causé pesticides. Le glyphosate est un herbicide total qui détruit toute forme de végétation. Il a été breveté par la firme Monsanto qui l'a commercialisé sous la marque Roundup. Roundup famatua eta bere ingurukoak. Hor dira, mina eragiten dute eta dokumental bat pasada aste hart gauean arte katean. Entzularen iritzen aipatu zuen ere peio zahodek joen astean. Roundupa bere epaileen aurrean, ala deitzen da. Glifozat, horren biktimei hitza emaiten dute dokumental hortan eta naski ulertzeko, konsiente izaiteko, ze pozoina den ere, barne hortan, ez dela manera obeagorik, hitz hauek entzutea. Voici les documents secrets de Monsanto. Monsanto a constaté différents types de cancers, mais ils ont caché toute cette information. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre approximatif de victimes Au Sri Lanka, 24 800 personnes sont mortes Min, bizi sortzaile dela bai, Sri Lankan hainbat eh, milaka egin ginitu, beste herrietan beste hainbeste, Monsanto multinazionalaren barnean da, dena jokatzen eta beso luzeak ditu enpresak naski, ezin debekatu eta zigortu zari baitira iduriz gobernuak. Asterte gauan zen dokumentala, baina interneten so egiten alduzu oraindik arte gai zazpi plus zet webunean ez utxe Eta eriotzekin bai to, horrekin txegitzen dugu, bai, ez da bizkirin ari, eh, hori dena, baina bon, hola da, eguzkia eh, joan da, egun, eh, beraz, berri ilunak aipatzeko gogoa dut, eh, biziak, hala, eragiten badu, edo manatzen badu. Lehenik, malten, kasetari bat eraila izan da, bere autoan zen bomba batek hilik. Ez da edo zein kasetari, aipatzen entzungo duzu berdin, ikerketa kasetaritza egiten du, edo egin du beti, Dafne Karuana Galizia deitzen zen. Korupzio aferetan bere zitua zen edo bere zitu zen azkenean, bere inkestetan eta azken urteetan hainitz afera agertu ditu. Tartean, Malteko gobernuko kideak, bustiak zirela afera batzuetan, Panama Papers delakoak, edo eta eh, diru eh, ateratze batzu prostituzioari lotuak eta bar, eta bar. Galdera agertu da fite, Malteko gobernuak ote du zartarazik azetariaren autua. Wikileaks sanderea deitzen zuten malten eta dirua erregeden gobernu hori olako ekintza bat egiteko gai ote den kapable ote den ala ez galderari erantzutea ez da sobera zaila izan behar. Eta beste eriotza bat, ere ipatu nahi nuena, orduan, eh, bon, ez da oraindik uh, segurtatua, benan Santiago Maldonadorena da. Duela aste bat, justu justu aipatu ginuen Joanes Etxebarriarekin, kronikalariarekin. Bede horpegia argazkitan ikusi zuela, gorilaren lehenetik desagertua zen Argentinako militante hau, Maputxeen komunitatea batean, polizia operazio bat gertatu zenetik, gerostik, etzen bere berririk. Badira, badirudi berdin egun aurkitu dutela bere gorpua. Momentuz ez da osoki konfer, konfirmatua, bere gorputza dela familiak ere jakin arazidunez, gune hori hiru aldiz miatua izan zen jadanik udauntatik, eta gorputzaren identifikazia ez da ofizialki egina izan, espero ezagunala ala ere, egia agertuko dela beraz lasterra. Zerbista putz, utz, huts, hitz, hitz, hitz. Itz eta putz. Laster eh, entzulearen iritziaren ordua izango da, eh, eta mm, joan hor biztondori itza. Musika pixka bat berritxarrak taldeak kantu berri bat, atera baitu. Infra soinuak deitzen da azaroaren ogeita lauean argitaratuko du bere disko berria taldeak. Eh, hauek ere durangoko azokari begira jartzen, begira jartzen. Bai, denak bezala, denak bezala. Infrasoinuak kantua, ebe usten zaituzet deskubritzen, berritxarrak. Berritxarrak. Schau mal 10 txarraken uh, um, disko berriaren aintzin jasta bat, uh, azaroaren hogeita lauean agertuko du argitaratuko dutena, estatu batuetan grabatu dute disko berri hau, sake mate kultural bat? ekoitzi duen musikariekin egin dute berriz eh, lan taldeak, taldeko kideak, beraz, eta infrasoinuak badoken osoki entzuten alduzue gogoarekin. Baldi maziste hortarako, Marko ere gurekin laster, Piotr Pevlovski artista ipatzeko, baina nire kentzularen iritzian, Joana Urbistondo, zuri! Zuri! Azken aldian, Katalunia albiste bihurtu zaigu. Egi mobilizatu badan irudiak eta estatuaren bortizkiriaren islada. da. Aztelen untako erantzun behar jazuen Kataluniako lendakariak, independentzia aldarrikatu ote zuen edo ez, Espainiako gobernuak galde hori egin baitio autonomiak endua intzin pauso bezala. Gatazkan untan nun garen jakiteko, ezinbestekoa da iraganeko gertakizun batzuk gogora ekartzea. 2002an, Zapatero Espainiako presidente zelarik, Kataluniako parlamentuko gehiengo zabal batek istatutu bat, berri bat adosten bat zuen, kakotxik aldatu gabe, onartuko zuela erran zuen. Ondoko urtean, Katalan parlamentuak bere estatutua onartu zuen, Gambarra den, euneko larrogoita magiko babesarekin, hau da, PP alderdi populaja gabe. 2006an, Zapaterak bere hitza zuen, aldaketa handan egin zizkian proposamenari, eta Espainiako Kongresuak beti PP-ren onartu egin zuen. Ondotik, eta Espainiako Konstituzioak agintzen duen gizara, erreferendumera eraman zuen afera, bozkatzailean euneko irrugoita malauak babestu zularik. Urte berean, alderdi populajak kampaina lotxagarritat eraman zuen, Espainia guzian, katalandajak kriminalizatuz eta Espainiaren batasunaren azkena zela, beldurtaraziz jendea. Kongresuan lau milio isinadura orkestu zituen Kataluniak estatutuaren kontra, eta epaitegi konstituzionalean salatu estatutua. Jakin behar da epaitegi konstituzionala, ez dela epaitegi neutro bat, baizik eta politikoek berek izendatzen dituztela epaileak, gehiengoa eskuindaga izaki. Bibila epaitegi konstituzionalak funtsezko artikulu guziak gibelerat bota zituen, hau da, hizkuntza, finantzak eta nazion arpena. Katalan erantzuna, bilina eta mabiko diada edo abehi egunean eto gizen, bibila ipertsoina baino gehiago, independentzia aldarrikatzen. Nola liteke, erri baten galde zilegiari estatu batek ez erratea, gizarte zibileko biarduradun preso sartzea eta zazpideun hauzapez preso eramanen nahi izatea, nola liteke boska paperekin diren erritarrak ahmez jotzea, eta nola liteke Europako beste estatuek beste aldera begitatzea, gehi nire atxikimendu guziak hartzen diat. Joana, urbistondo entzulearen iritzian mile zuri eta kronikarekin segitzen dugu orain Eta arte mundurat, joaren gira artista bat aipatko dugu edo ez, usko dugu hori ere galdera izango da, gurekin, Marko, hon? Agatxalde bai, arratxaldean, arantxa. Txasira? Bai, bai, bai. Tranquil, eh, lasai. Bai, aipatuko dugun eh, artistaen eh, baino tranquilago bai, hori, <laughs> ditzen da artista honen baitan badela mm, era initz, uh, eh, sufrikario ba, eta eh, bilinguruan eh, den munduaren bortitzaren erantzun bat. Ba, munduaren bortitzekeria bezain bortitz. Hori da. Bai. Piotr Pavlenski Piotr? deitzen. Bai. Piotr Pavlinski. <laughs> Piotr Pavlinski. Errusiara baita. Bai. Be aktualitatea egindu asteuntan frantzian. Bai, benen, astenak gira bide errian egin zituen e, arte per performantziak edo zer ikusiozu, zer Be, da, bere euh, bede euh, arte uh, bai. Asten balin bada horrela, e, eh, zailo gauza ongirik gelituko, hasi baitzuen bere belarria mozten. Mm, egin zuen bai... Uh... Hospital psikiatriko baten eh, Aintzinean edo, bai? Gainean, bai, bai. zen biluzik eta bere belarri zati bat bai. moztu zuen. Bo, zati ez da? Bai, bai, bai, bai, bon, zati bat da. Bai. Eh, hau uh, zen, bide, errantzun bat, zekitze zoin zen mesua, baina... Bai, errantzun eh, dute, jarran, bai. Hale, hasten da uh, belarrikin, gero, haua. Bere haua joshi zuen, bai. batekin, hetxirik, eraz, egiten dute ez duzu ikusten entzuleak biztana, menan... Ez, baina ikusten baita. Ikusten mm, bai, bai, bai. Eta gero, bai. ez tirok jogu mintzatu, nol. Gero interneten ikusten diren... Uh... Eh, Beti hausidu, bai, eh, bai horatzekin, eh? Bai, bai. Eraz, ari, uh, eh, bortitza zen hor, puzi raiot garaian uh, mm. erruxiak taldeak, uh, gintzuen ekintza, eta ondotik uh, preso eman zituzten, eta horren txalatzeko, beraz, hori egin zuen. Gero, beste mail bateat. Oa, oh, bede koskoilen uh, eh, azala, <laughs> koskoilen... Uh, eh, bai, bai. bat uh, lotu zuen... Uh, uh, lugari. Lugari, iltzeekin bai. lotu zuen, uh, bai. beti biluzik. Kiruztakit nola poliziak egindute uh, plazatik eta atzeko. Uh, Odoan, uh, aurten uh, refusiak politikoa izan da... Fin, bai, bai, politikoa lortu bai. zuen Bai, franzian, du, duela guti, uh, maiatzan edo. Eta pastiarat joan da. Dura, bergeun urte eh, eh, ba-, ba-, Bastiak zuen uh, edo... Simbolika. zen uh, presontegia. Erriaren presontegia. Bela katxabandu beste esentxu bat. Hor bada erdian frantzian bankua. Bank de France famatua orain bai, azkenean beste be, presontegi bat, Bai, bai gure presontegia. Ebe, zituen. Erretzat balin badu... eman zuen. Bai, bai, bai, bai, bai, Eta, menen, no, no, eskapatzen da. Eh, hola, hola, ikintza egin eta ez, bera egoten da, hain zien bere, erantzuna bere obra da. Hori da. egoten da, e, eh, erretzen du eta egoten da entzinean. Hortan da berdin desberdintasuna zen, eta hor, eh, Bank de Franzen eh, egoitzan sua eman du, hastiuntan, bai. eta deitu zuen prentsa, ukazetari batzu deitu zituen, eh, gauean egiten baitzuen, eta uh, suaren uh, aintzinean, bera parean hola egoiten da, xutik, itxoiten du bai. polizia etortzea azkenean. Eta polizia bestan etortzen da. Bai. Mundua bortitza bati ze erantzuna eman behar da. Erantzun bezain bortitza, Edo beste erantzun bat hor Kolombian, hango bizi botizan salatzeko artista batek, beste erantzun bat uh, atxeman du, edertu du. Erria edertu du gehiago. Bai, bai, bai ez du, erria, ere. Eta, eta diurgenz delako legepean, olako ekintza bat ekitia gaur egun, nola jende atxeman dute, nola errezibiko dute. Bai. Ados, bo gero ahisku bat hartzen du, uh, bainan eh, berak azkenan eh, ikusten dugu mesala asumitzen du hori, bai. eta bortizkeria hori erakusteko jendeari zeinetakoa den, uh, autu hori egin du, sua emaitea uh, frantziako banku hori, eta horrek simbolizatzen duen guztiari. Baina, irakurzen duzularik uh, diren artikulu guztiak ez dute artista aipatzen hastepenean. Eh, uh, aipatzen dute norbait, sua e, eman duena. Gero aipatzen dute, abai, ah, bera da artista, omen, bera bera, bera burua ikusten du artista bezala. Bai, bai. Egin ustez, du misu bat. Bai, bai, da gero autua ez, eta gehiago egiten du, bai, aldarrikapen eh, ekintza bat, uh, edo zein taldek egingo lukeena, uh, sabotaia azkenean, ba, artea ote da, berak, fe, artearen bidez salatzen du ditu gauzak. Ba, me, art, artearen nintzenean ez da zer egin behar ere. Bai, bai, zakit zeinetan... Uh, uh, ezagutzen dugun artista famatu bat, uh, eh, bieta bat erri zuen, genzburek. Bai. Bera artista bat zen. Egin du ekintz politika bat, Bai, bai. duriz, hori bai. ere eh, galdezkatzen alda, eh, bere telebistan errezuen, zuen, zakit, bosteun eh, liberako bieta bat, bai, hori zen, bai, bai. Provokazioa, bon, berak uh, eh, usuegiten zuen bezala, baina bai, fuh, zakit, ma, dirurik ez duzularik eta hori ikusten duzularik, e, eh, aberatz bat hori egiten, ez ba, duzentzurik ere. Eh, Gensburek ere zuen bieta, ez arte inzenean, baina zergeken eh, salatzeko bai. eta artisten uh, egoera, ez, ez du eran, horrein egiten dut arte performantzia bat. bat. Bai, bai. Artea da zerbait eraitea. Eta erraiten duzu egiz, zabait, entzuteko entzun arrazteko. Hau da, ez dakit eh, bere mezua ongi entzuna izan den. Hai, Uler tua ere, ulertua. Zer, berak azkenean, uh, ba, bere eh, usu instituzioen uh, bortizkeria du salatzen, ospitale psikiatrikoa, hor bankuarena, bon, gobernua, bai. beti uh, gordetua den bortizkeri simboliko hori, ba, berak... Hop, begira, hori da bortitza ere, hori bai. dezagun, hori egunerokoa. Bai, bai badugu gure, gure wei wei, gure txenatara. Ai wei wei. Ai wei wei, beti aspaldi aipatu behar genuen, beti aipatzen dugu, bera ere artista politiko bat da. Mm. Ben, nik uste berak egiten dituen arte oba politikoak, mezuak argiagoak didira, obekio patxezen didira, didira publikoan. Obekio ulertzen dira? Ez ulergarria diren ala ez, baina ez dute erasotzen. Eta ez du arte obra batek ez du erasotu behar? Bai, baina ez depenzen da nola ze mesu alekin eta zada da zure elburua? Ze normalki artea, bo, e, bai, eh? Bai, me hori nik, nik ez dut atseman bere egin bere ekintza obra baldela. Mm. edo arte dela. Artea bai, bai. Arte denik. Eh? Ez dut uste nik. Gehiago, ekintza politiko bat bezala bai. ikusten dut nik eh, arte obra baiat, baino gehiago, baina, bai, galdera entesgarria da. bai, bedak, bedak, bedak, bedak du nik, ni naiz artista bat, ados, bai, mhm. ongi. Artista bat zira, baina hau ez da obra bat. Zaten aloga bat, menen... Eh, Ateratzen den argazkiak ibeletik, gero obra bat da. Bera intzinean, sua, bankoa, sutan... Segelitzen da, joaten behin bazira sputnik.net eh, uh, eh, webgunerat. Sputnik? Bai, sputnik, usutzen dela. Piotr Pavleski orain psikiatrian sartu dute, eh, frantzian, eh, geroztik. Atxilotu dute mm. eta orain hospitale eh, bai, bai, bai, psikiatrikoa da. Artzen balen baduzu Sputnik eh, web gukunea, joan dira uh, eh, biharamunean ikustea, ze gelditzen zen bankoaren... Uh, Aintzinean. Aintzinean. Eta? Ebe, gelditzen da, ez dute mesua aipatzen, oiek, Bai, bai. Aipatzen dute bakarrik badela horma eh, beltzak eta bankuak itxi izan behar zuela ateak e, egun osorako. Bai, bai, me gero hor... Zer geldi, geldi, geldi zen da? Bai, bai, me noren falta da hor. Prentxaren, prentxak ere nahi duena erraiten du, azkenean. Uh, eh, bakotxak badu bere ardura. Berbanun baita hor, bankua... <laughs> Hemen izatea, <laughs> hor izatea... Uh, iakinez, hor, haipetzen duen bezala, lehen, lehen, lehen bat zen presontegi bat, horrein beste bat, gero artistak badu ere uh, ardula, mm eta segorazki uh, mesua tratatzen duenek ere, mm. baute, horrein eh, dut prentsa. Beintzat? dena, dena, den bezala egoten da, nasturik, ez da mesua argiki ulertzen, ez da mesua, ez, ez bagenuen guk, aipatu bere historia, inork ez ezakien, zer zen bezua. Urundik usten duzu, uh, norbait, uh, eh, emandu, eman du, uh, bai, bai. Kamp, kampuan. politiko bat gehiago. Obra bat baino, baina naiz eta gibelean gogo eta artistiko bat edo filosofiko bat baduen edo lako zerbait. Bon, ba, beti bere ibilbidean sartzen den ekintza bat da azkenean ez? Bon, nik uste eh, mezua ongi pasaratzeko ba-, badira metodoak. Ez aski fina, Kinesia gehiago behar du, edo sobera zuzena da, ekintza zuzena da. Uste, uste duzu, uh, hain bortitza direnik, hor, uh, olako errantzun bortitz bat uh, erribiz, fena, uukaiteko. Uke, Aski gira, hor, gido, uh, batean. Bera pertsona gisa, zenitzen da badola bortizkeria hori. Ba, Lan erosa zen, lehen bere gorputzari, uh, ze minia egiten zion, oa isua eman eta, zaket. Piotr Pavlenski, eh, artista anti-Putin, <laughs> eh, refusiaptu politiko, eta gaur egun beraz, dira zamaitoren, eh, be, ospitale psikiatrikoan bai. sartu duten eh, eh, pertsona Piotr. Eta berba, beretako, da, bai. segida normal bat. Bai, ah, eta berba inendu beste ikintzabat ospitalean, bai. Eh, ezakit, eh, ze... Eh, sistema guzia salatzeko bai. bere manera da azkenean. Bukaeran bere, bere, sistema osoa <laughs> hilko du. Bere posible da, azkenean. bere, bai, ustez pertsona horrek badirudi bere burua, bururaino eramango duela um, mm, bere... Euh, fin, ideia edo uh, ulertaraz mm. zinaian. Uh, bakar, bakar gila, eh? Ez, Badu uh, emazte bat, eh? Uh, bai, beren bon, bai, berbidean eh, dena. Ez ditu beste artisten uh, zela, eh, dinamika, piztu... Uh, bai, ez uh, dakit. Ere ala, hemen ementxe, aipatzeko ginoen, ala ere, Marko, eh? Tejaria. Bai, bai, bai, bai, eta bai, ez dugu aipatu ere torrismoa artea eta lirena eta hori bon, barba beste gu batez. Beste aldi baten dako. Bai. Untxa, izan putz, inen duzu ekintza zuzen bat zure marrazkiarekin ere edo? Ez dakit, ea, e, e, e, e, e, e, e, e, Eta laste erritz eta putzen uh, bastidako bide hartuko dugu Jean-Michel eh, Berro uh, ahate azlearekin erratxalde honetan jendar mediarat konbokatua ziren lataia de familiako irukide uh, ate gripeari loturik eh, azkenean haiek ere ez baitzuten onartu uh, eh, ateak hiltzea uh, aipatuko dugu beraz gure gomitarekin oren larden baten buruan bostak eta erdi mementuz Euskal berriak zurekin Bernadetar gaina. Atxaldeon guzieri eta eraiki orde jatea hobe arbonako herriko etxeak laborantzako lur bat boste unta behoita marmila eurotan erosteal salatu du lur zaindiak presioa estela onargarria salatzen du eta beste laborantzako lur bat desagertuko dela jadanik eh, guti den eremu batean arbonako Marijose Mialoka usapesa Euskal Elkargoko hirigintza arduraduna da eta iruditxarra erakusten duela lugaldearen babeserako ere gehitzen du lurzaindiak. Tematzeari aski, hau da ELBek pasazina izan duen mesua txalde bastidako jendarmedia itzinean, bidasuneko lataiad familiako jirukide horra deituak ziren, ahateak sogarazten dituzte kuboak dela la biduz izeneko etxaldean, eta hau da haien ahate emeak hiltzia refusatu zuten, sustengu haundia bildu ere, helbek lataiad ahateaz lehen kontra administrazionia hola errabia bilatzia ez dela onargarri erakutsi Olo honeko amategiaren zerratzea ere bai estatua, goizuntan ARS Akitania Eskualdeko osagarria jentziak, abenduaren hogoian olo honeko amategia zerratuko zuela jakinarazidu, alta joan den astean ono, hautetxiak izanak ziren paisen Osagarri Ministeritzan hau zaindu nahiz, ARSek dio ez direla behar diren medikoak hatxeman eta molde hortan ez dela segitzen ahal, orai afera justizia aitzinerat ere manai dute olo honeko haute CGT eta Solider Sindikatek deiturik greba eguna izanen da biar ere, Macronen ordonantziak eta lankodaren erreforma salatzeko, eta karikarat jautsiko dira ere kontratu lagunduak galduko dituzten hainbat elkarte eskola edo beste egituretakoak manifestaldia izanen da hamarrak eterditan bayonan. Bye. urriak lautik aitzina, hilabetero lehen aste azkenez gazte begiz. Musika, kirola, teknologia berriak, albisteak eta unitzez gehiago gazteon begiradati. Atxiko bederatzietatik aitzina, Aimar López, Jon Muruaga eta Esteban Baztirekin Euskal Irratietan. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak, Izkutatzen dizkitanean Gure bazterrak, Lucien Txezarretarekin Zer izkutatzen duen Ez ditanean ikusten usten Astezkenetan atxaldeko zazpietan Eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Petzero euskal gantietan Asteontako Petzeroa Zita dela karrika ez aipature Zita delako karrika handak askoan zehiz zira Ruizu onzo bambra eta abenu reno Graciana Paris Iruleiko irratiko berriketari eta Donian Garaziko erriko kontsailuan dena espetxero saioa ortsialetan eguerdietan aurdenetan, larun batetan, sortziak eta ugoietan, eta igandetan eguerdiak aintzen. Amikuse eskualdeko heskuara, liburua argitaratu berri du Iñaki Kamino, Gasteizko Unibertsitateko erakasle eta ikerleak. Azken amar urteetan, amikuseko errietan geindi ibili da eta hirutanoi lekukoz goiti elekatu ditu amikuseko euskararen berezitasunen agapatzeko. Horren aurkezpena eginen da larun bat goizian Donapaleuko zineman zabalik elkarteak antolaturik. Iñaki Kamino, ostegununtako gomita goizberin. euskaliratiak.eus euskaliratien webgunea. Itzeta web itzeta putz, itzeta, itzeta, putz, itzeta itzeta, itzeta, Kantxan, gai nagusiak ordu honetan eh, berriarekin abiatzeko uh, Kataluniako prozesu, prozesu subiranista betik gai nagusi emaiten duena eta tituluan Bozetara deitzea galdegin diora joik puiz de monti egun taberreita mabosgarren garen artikuloa ez ezartzeko hau da azken berria beraz argian ere ber tituluak asik rajoik errendizioa eskaini diezaioke Maurice de Bonti, egun taborita ma bosgarren artikuloa erretiratu hauteskunde truke. Uh, Generalitateko zenbait kontseilarik eta erzek uh, Erzek barkatu baztertu egin dute aukera hori, eta kupek oartarazi du konstituzio gileak ez diren hauteskundeak antolatzeak traizioa litzatekeela. Egun tabroita mabosgarren artikuloa ez harria intzinetik, Espainiak puiz monti atzera egiteko emandako EPEA bihar goizeko amaretan bukatzen da. Generalitateak ere bihar arteko EPA eman dio Espainiari, elkarrizketarako presden edo ez erantzuteko. Bestela, erabakiak hartuko dituzte. Hala, zertan den, gutxi gora bera, Kataluniako giroa, uh, erran berrian eta argian, gai nagusietan eta artikulua initz, ere hori lotuak atxemango ituzue. Eh, media bazken eh, titulu nagusian ere Katalunia ipagai, baina uh, elkarretaratzeak bereziki azpimarratzeko Sanchez eta Kuixart eh, Jordi uh, Bier uh, elkartasuna erakusteko uh, antolatu dituzte elkarretaratzeak uh, EH e Bai aintzina labek ostiralean hainbat uh, gunetan Nafarroako itzarmen ekonomikoaren akordioa aurten lortzea espero du Cristobal Montorok. Hau da beste titulua berrian. Espainiako gason ministroaren arabera, oraindik bada hastia kongresuak kupoaren legea eta konzertuaren moldaketa onartzeko. Eh, historioak beraz hemen eh, aitor esteban eaiotako parlamentariak lehen bailen egiteko resatu du. Altsasuko uzapezak guardia zibilen eskutuko eh, grabaketak salatu ditu. Hau da beste titulu nagusi bat, eh, guardia zibilen elkarte batek Javier Oliorekin egindako bilkura baimenik gabe grabatu du Madrilgo edabide digital batean filtratzeko. Bestalde argian eh, altxasuko gurasoak titulupean epaiketan fiskalaren eskaerak ez zonartzea espero dugu. Euskal Herria irratia, Iruñako irratiaren eh, bideoa eta elkarrizketa proposatzen du hemen argiak. Urte bete pasada altxasuko eh, pesta giroan istiluak izan zirenetik, amargazte dira hauziuntan epaiketaren zain eta iruk presondegian segitzen dute. Batetik Jaione agera, abokatuarekin eta bestetik Antxona Ramirez de Alda eta Koldo Arnantz Gurasuekin soekin sola salia egindu. Euskal Herria ikatiak metropoliforala eman kizunean. bestalde argian eh, ere, eh, tosuko parkinaren aurkako borroka, atzo uh, eh, ipatzen ginuen hemen, aktualitatean zelarik, argian titulu hau, algorta erdira eraman dute tosuko aparkalekoaren aurkako protesta kanpaldia irudian agertzen den bezala, ertzaintzak aste getxoko tosu landa ustu zuen eta gero algortako San Nikolas plazan paratu dituzte kanpa dendak, oialetxeak, Ibarbengoako geltokiaren ondoko baratzean aparkaleku erraldoia egiteko asmoa salatzeko. Aste azkenean eta larumatean manifestazioak egingo dituzte beraz. eta posturologia ere aipagai argian, eta bai, gorputza horrekan mantentzeko beta horrekoak. Zapaltzeko, ikusteko, entzuteko edota murtsikatzeko moduek gorputz baten postura alda dezakete. boinaren informazio desegokia bidali eta besterako min eta sintomoak sortuz. Hala, argian artikulu bat ortaz, eta baiteko. Ateak etxiko ditu aldi zolorueko amategiak berrietan aipatzen ginuen bezala benduaren hogeian etxiko ditu ela jakinarazi du eskualdeko osasuna gentziak zerbitzua idekirik amantentzeko ez dituzte mediku nahikorik amategia ordezkatzeko sortzeak diren aurrei eta sortu berriai zuzenduriko zerbitzua plantan emanen dute. Eta popolar eta jonantzaren antzaren desagerpenak estatu indarkeriaren ispilu, uh, astelenean egin dute itzaldia baianako zizpa gaztetxean, horren bilduma beraz gazetak proposatzen duena eta bai honako balixon hauzoan eh, den gunea MVCaren geroa hauzitan eta dudan uh, kontratu lagunduen bukaerarekin, hemen media artikulu bat eta sudoesten aldiz, titulu nagusian um, Emmanuel Macron gertzen da, frantziako presidentea, nakizuen bezala, eta... Um, terrorismoa aipagai, kanpotiaren terrorismoa, edo kanpotiarrak terrorismoa, sekuritate polizia, zer atxiki behar da Macronen diskurtsoaz, Hau da, titulua, mementuz, zidu esten. Telbista putz, utz, hutz, iratziapitz, hitz. Itz eta putz. eta putz. Musika pausa bat, musika deskubritzeko tenorea eta artista bat bereziki, Libe. Libe, bere taldearekin eh, batera Libek ateratzen du diskoa, ilargia erori da, deitzen da disko berri hau, bomberenea disko, eh, bomberenea ekintzak diska etxearekin ateratzen duena, eta behin zinazta bat, ilargia erori da, kantuarekin Libe. Libe ondotik Jamichel Bero gure gomita izango dugu hemen ate azlea eta atxalde untako beraz mobilizazioa. entzuten ginuen ilargia erorida kantuarekin, disko berria argitaratzen du berak ere, eta sei kantu osatutako diskoa izango da hemen, esko artean ukango duzuena, eta la, intzin jastabat, disko honena. Bostak eta berroita sei, orain segitzen dugu gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali irratietan. Egan bezala, atxalde untan eh, deituak ziren eh, deklaratzera, eh, laborari batzu eta bastidako jendarmerian sustengu elkarretaratze bat ere bildu da, gurekin dugu Jean-Michel Bego atxalde hona? Ba, atxalde Elbe sindikatuko kide ere, ate azlea, orduan espikatzen alote daukuzu, zergatik deklaratzerat izan deituak ziren eguna? Bori sigida bada, e, ekanian asia da, eh, eh, aferja hori, eh, familia hori atikipiak egiten dituzte, guk e, gu zate, bat familia hartzen dituzte e, leku hortan ben atikipiak, eta mm, erdiak arraza arrakoak, e, atekria familia hori bakarrik du arraza hori, eh? ordan importanta da atxikitzea. Eta familia horrek eh, prima dedan analizak egin dituztelaik laik eh, eh, ahate amak eh, eh lekean ezartzean, atxeman dituzte ez antikor. Antikor eran nahi du vaksinatia eh, eh, eh bezala direla eh, Zute Ez ditasunik eh, antikor bakarrik administrazioaren zat hori e, e, da, e, ez dute onartzen eta hil, nahi dituzte ate horiek. Eta duk e, hori ez dugu onartzen ahal, e, ate horiek hilzen barin badira, guk e, e, berreun familia ez dute ate e, beren e, afen, lanien hartzeko. Eta hori administrazioaren zat e, ez da jauze, ez dute jauze e, atseman horren zat. Hori guk uh, ez dugu uh, ez dugu utzi, eh? amen horien hiltzea Eta ekainantiko iti uh, administrazioarik gerla batean gira administrazioa ikila. Eta uh, administrazioa gainetik ez dute onartu guk uh, ahate iltzea dira bi aldiz gure txetan ahate hiltzea uh, bi aldiz uh, eh, gibera joan dira jauze gabe, eta hori uh, trebeskan dute, eh? eta guai uh, ari dira, uh, ez dakit nolietan, izo eh? uh, da familia jen gainean, eh? ekainetik goiti uh, ez, da ba, ez da haste bat zerbait uh, badute kontrola bat edo telefona aukaldi bat edo eh, analiza, analizak hori normala dira, eh, segitzeko ah, teoria. Eta beti, aste guziet bada gauza bat. Eta egun, eh, egun preseski, eh, egun eh, aste ezkenean dira, aste ezken agatzaldean, normalki, e, uh, ezken agatzaldetan dute la taia da familia igortzen bere atekipiak. Eh, e, asteko egun kargatua da, mhm. eta justo egon behar zen eh, entzun, e, ez da jauze berririk, ez dute jauze berririk erraiteko, mena justo hartzalde gutan, ukan, usi ukan behar dute beren lana, uh, una diteko. Eta hortako dugu uh, galdegin ditzea, erraiteko aski dela, bai, eh? uh, guk ez dugu gehiago onartuko lako gauza jandarmeriaren aintzinean, beraz, eh, bilduak ba. ziste, bastidan, bai. sustengatzeko uh, uh, lataiat familia, hor deklaratzea deituak izan baitziren, hor duan, aipatu duzu, uh, azkenean uh, joan den primaderako aferaren segida da, hemen, gripea zela eta, ateak hiltzea, beraz, galdegina izan zuen administrazioak, uh, zuek uh, LB horren uh, kontra, erabaki horren kontra, kontra borrokatu zinezten, eta uh, horren ondorioak dira, garaian erailak izan ez ziren teoriek uh, eh, azkenean? Ez da, norbanki ez, da, bi ez dira lotiak. Ados. Ena, administrazioa du, eh, guk uh, ahatekipiak hartzen ditugu lataia da familian. Eta lataia familia gurekin, uh, gurekin ziren, eh, erresistentzian, uh, uh, hiltze itzi eh, horretaz, eh? Eta hori nahi dute pagarrazi, eh? eh lataia da familiari. Resiste, resistentzia hori, eh? eh ez, ez a teoria. Mm. Zenta hor, uh, azkenan, zertarat deituak izan dira jendarmeriarat? Ah, ez da jange birririk, eh? Ez, dute jauze zendako nahizin, nahi, ze, behar zuten ez dakite. Mm ez da jauze behirik uh, eh, uh, eh, goiti. Ados. Eta hor, haipatu duzu, astero, bazituztela kontrolak, presioak, eh, nola, bai. biz, nola bizitzen dute hori denoiek? Ah, biziki gaizki, bai, uh, pizu, pizu da. Eh, uh, ek, badute berek uh, jasaiten dituzte gauzak, uh, ara, eta ere ben klientek, eh, klient, klientak, eh, landeseko klientak, eta den, izan eh, deitiak izana dira, erganez uh, eh, ate horiek e, erizirela, atekipiak ez zira hartu behar, horien eh, uh, klienta batzu galdu dituzte, bada uh, animaliko presionia. Eta hori uh, DDP-ko, uh, servizio sanitar uh, pauekoak, orgo lehen dakaria du, uh, ez du bate... Uh, iesi uh, ahate hiltzea ez dezan pasa, eta hori nahi, nahi du uh, pagarazi. Eh. Mm. Azkenan, uh, zure ustez, edo zuen ustez, uh, ez baitu liseritu zuen uh, erabakia, joan den uh, primaderakoa, eta mendekatzen ah, bai. ari direla, uste duzue? Ba, hori da, eh? Arrunt. Ez da, sanitario mailan, ez da problemari. Eh... Uh, eta ate horiek zero positibe dira, eta euh, zero positibe. Jaz, jaz bat ziren euh, milaka milaka eh, ate amak eh, ber eh, zero positibe ziren. Segitea izan ziren euh, analizekin amostegunez, eta sekulan ez da virus hori berriz jelgi. Mm. badakigu ez dela hor problemanik. Hori badute, hortan gelditzen dira, ez dute kanbiatu nahi beren uh, pentsa moldea. Eh. Mm. Eta hor, orain, beraz, zer eskatzen dute, zer galdetzen dute uh, sanitea? Ah, beti berkauza, ate horiek behartik dira denak hil. Mm -hmm. etxaldea garbitu, eta e, utxik utzi egiten den urtea zehartio. Mm -hmm. ez da posible hori, guk ate tipi gabe egonen gira hori ez da posible. Beraz, eh, orain beste borroka bat abiatzen da, e, zuentzat edo? Abiatzen da, segitzen da, amena behar ba hor eh, mm, bortizki, afen, e, duanen da. Zer, zer egan nahi du, segida, beste segida bat? Deia, analizak, huai e, dugu aski dela, eh? badu uai, jiru hilabete ateoriek bi amostegunez uh, eh, analizatia direla, sekulan eritasunik ez da izan, guai erraiten dugu aski dela, eta analiza horiek gelditzen ditugu, eta ez dugu, eh, voilà, e-, eta segituko dugu uh, gu lanien ados. Borrokak segitzen du, beraz, eh, hori uh, uh, azkenean, eh, zuen uh, ideiekin segitzeko uh, prest agertzen ziste hor uh, azleak? Bai, ba, ba, problema hori, uh, hori ez da uh, etxe ekoizle tipien tipietan uh, diten. Sistema industrialetan uh, da sortzen eta edatzen kamionekilan. Guk argunt uh, beste mundu batean dira, guk eh, ez dugu uh, eh, jauze ikusteko, eh, problema horrek izan, eta gu gira gehienik onkitea hori ez da onartzenal. Eta hori da, um, gainetik uh, ezartzen gaituzte uh, de mesur biosekurite, industrial entzat egina direna, mhm. eta gure, gure etxetan jauze du erran nahi, uh, inbertsio handioa galiten dute, ez dira posible egitea gure etxaldetik eta mhm. ez dugu onartzena, horrean uh, guai lartzen gira eta erraiten dugu aski aski ez dugu eginen. Jean-Michel eh, Berro, erramezala, elbe sindikatuko kidea eta horretaraziz beraz eh, egun eh, bastidara deitua zirela, somat pertsona deklaratzerat Familia da, aitamak eta simea, mm -hmm. dira. Ados, hor, beraz mobilizatzen, segitzeko prest gurekin, beraz Jean-Michel Berro, mileskerra? Ba, mileskerzuli. Itz eta atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Amikuse eskualdeko eskuara, liburua argitaratu berri du Iñaki Kamino, Gasteizko Unibertsitateko erakasle eta ikerleak. Azken amar urteetan, amikuseko errietan geindi ibili da eta hirutanoi lekukoz goiti elekatu ditu amikuseko euskararen berezitasunen agapatzeko. Horren aurkezpena eginen da larun bat goizian Donapaleuko zineman, zabalik elkarteak antolaturik. Iñaki Kamino, ostegonuntako gomita goizberin. Geisho! Ostegunean, ahatzeko bederatzitan, geisho emankizuna entzun. Ostegunean, kilika gaztetxekoak geisho emankizunean izanen gira, kilikaren amak urteak aipatzeko. Azkeneko kilika gaztetxeak bere amagurteak urteak ospatzen ditu gurekin, geisho emankizunean, ostegunean, ahatzeko bederatzitan. Geisho! Eta justuki, beraz, kilika gaztetxaren urte betetzea asteburu honetan, eta kontzertu handara bat, zerrenda luzea da, tartean izango da ere, lobal xalupe, dantzatzeko talde bat iduriz. deitzen da talde hau eta eh, erramezara kilika gaztetxean izango da larun batean abiar eh, geixo emankizunan izango direnak. Horrekin nagurtzen zaituzteten zuleak gaurko, itz eta putze bankizuna fini, gaur estezkena, bihar osteguna beraz, normalki, dena ongi balin badoa, eta gurekin izango da Fred Berruet, autobus magikoa, taldearen diskoa entzunaraziko dauko, deskubriaraziko, eta beste gauzainitz, eh, kizu emezala, usai emezala. Seiak, mementuz, Euskal Iratietan!